Bonan, bonan, bonan tagon a ciui. Ah, ni comienzo la prelegon de signor Raola, Q uh, ah, titolas, titolillas evoluigo de lingvai capabloi kai sociai retoi en Esperanto. Uh, Raola Orlando eh, signor Orlando Raola nascigis en Havano en 1925. Li estas doctoro pri chemio eh, y la Universitato de California, en Santa Bárbara, profesor profesor pri en Santa Rosa Junior College, esperantisto of 1980. Li ekaktivis en la Cuba Movado kaj dum var laboris profecía por Esperanto kiel libro eldonisto kai radio jornalista Li también agadis internacie, li estis lokokoano kai preleganto por la sepdekvina UKO, preleganto en la internacia kongresa universitato de la okdekoka UKO en Gotemburgo. Eh, li ankaŭ partoprenis en la sepatake en Montrealo kiel organizanto. En 2003 estis nomumita de la estraro de UEA por regisori la kongresan temon cadre de la naudec oka universala congreso en Reykjavico li estis electita al la comitato cae al la de UEA du Yusama Congreso. Pieglogis en usono en 1992 cae tu ek activis en la loca tio estas la San Francisco Golfo, California kai Tutlanda Movado. Li ankaŭ estas estrarano de Esperanto Usoa, po eh por la periodo 1997 de denove en 2010. En 2001 eh, elektiĝis presidente de la landa asocio kaj ankaŭ instruis un dum y jaroj en Cuba dum la renkontiĝo de AISO en México en 1999 cae en la somera cursaroche la Universidad de California en San Diego en 2010. Eh, li successe trapassis son un nivelon son, son un nivelon de origo esperanto internazia examenon doni desiras bonvenon al doctor ola ah. Dankon, eh, ah. carai eh, ge conversanoi mi mia presuro a presenti a vi lavoro che diammi <coughs> eh, temo che mi lavoras jam de kelkai uh, eh, mi diru char eh, kiel vi audis en la inconduco mi faritis esperantisto en la iaro 1984 tui antau la equesto de la interpreto kai per cui ci prelego mi volas reliefigi la facton che la lernadon de esperanto kai la evoluigo de lingua capable generale estas du prescau o mal en la etapa alta de internet kai nun ki ami havas internet kai vividos ki on ki on mal ili estas dis ti o pizza ehm espero ki ti ti ti ti ti ti Do, uh, eh, unu e ni parolo pri kie capablo mi volas uh, uh, reliefigi en la prelego. En, en lingvo oni povas diri che esas kvar cefai capablo ki oni devas akiri kiam oni akiras uh, lingvon. Uh, am la homo akiras la lingvon de nasce, ili prescau ne rimarcas che constante ne devas movigi inter kvar eh, regionoi, sed kiam oni akiras lingvon kiel duan au trien lingvon, la situatio esas malsimila, simila, char uno el tiui regiono generale, uno o due el tiui regiono generale ricevas pli da enfaso o la liai, cai esas diversa consequenzo de tiu differenzo. Do, unue li povas dividi la eh, regiono inter riceva kai producta esta stiu che vuol bi eh, ricevas informo in per la lingua kai esta tuti ali afero che am vi mem devas informi per la lingua kai eh, rilate la maniera lo che vuol fare in la riceva afero esta alde compreni exemple, che io vi farà sun vi audas che io vi dire che vi comprenas tio esta che cepa lingua capable eh, se anca estas en la diceva eh, por la scriba parodo legi do se vi diceva texto vi po legi kai compreni di compreni la texto diras a uh, pro historio de esperanto ori eh, digas ke esperantisto en generale akiras la escriba eh, en eh, capablo unue Kai comprendo tio es tio es el char de comence de niu parolis in Speranton cron examen of men do preparto la homo e eh, la, la lingvon lege ca skribe, ca tiu tradicio daure restas presca disodio ca fin fine la, la, la play uh, eh, grava parte eble mal facila <clears throat> mal facile estas la kapablo paroli la kapablo eh, che mi pensa ion esprimit ion in la la nova lingua eh, con uh, in maniera che alia homo che essa se la riceva franco povas povas comprendi kai uh, eh, tio es la la fino della lingua attiva mi vuole metti esempio de chironi a chi sti un lingua capablo in la periodo atta la interreto kai en la periodo anta la interreto la chefa maniero e eh, audi kai eh, paroli la lingvon estis pere de vi al vida interparolada como sidas alta homo kai eh, parolas la lingvon au vidas al curso de esperanto kai instruisto parolas al vi kai vi parolas al instruisto kai la lernanto parolas unu al aliai tio esis eh, la chefa maniero de, de acquirado de la uh, per vid al vida interparolar. La unusola uh, alia rimedo uh, eh, crom vid al vida interparolado esis telefono. Cai uh, multa homoi telefonis, ma magra che in quel cailando telefoni estis suffice multe coste la homo in por havi la capablon uzi esperanto parole se ili ne povis voyagi por vida vida interparlado ili simple tel per telefono uh, eh, successis uh, eh, parolado uh, ah, mi memoras che posso mi racconto su chi amo l'idea radio di Sendoi se mi memoras che mi usis da havis la, la capablon usi telefonon exemple foie mi havis la chance un voki esperantiston en Australio. Australio estas la plej fora lando de Cuba. Ne, ne eblas esti pli for en Australio. Kaj kiam tiu izolita homo en Australio ricevis vokon el Cubo, li ne povis kredi tion, li estis tre contenta que diris, oh, mi parolas un esperantisto el Cubo, el Cubo. kai li uh, tre... kai por mia cosa, tre emocionante. Esis salia maniero, alia maniero acquiri la lingua, sed tio estes en riceva eh, maniero. Do, radio el sendoi, por preparto de la homo estes riceva, cae mi devas diri che por mi estis mia, uno mia cefa maniero lerni la lingua, char mi estes en cubo, isolita lando, mi havis mm, presca un enino en alia alideblon la mondo esperantista, sed estis unu radiostacio che quo estis la radiostacio de Swiss Swisslando Swissa Radio Tenazia quo oni povis tre facile capti en cubo du foje semaine de minutan programa kai ni atendis es mercrede kai sabate ke por ni es ah chefo momento de la semaino por bobi ausculti tiu melsendo el eh svislando tre clare tre bone el parolata ka pris ah tiu esto la lingua esperanto un sola chance ki uni habis de eh, sperti esperanto de persono ki uni parolis la hispana char ki vi usa esperanto inter sam lingvano generale es tio do vi faras vi akiras la lingvo kapablo sed esas nur pro tio che vi volas fari tio sed kia vi parolas en esperanto kun homo kun kiu vi ne havas komuna lingvo krom esperanto tio ja estas valora vero e tio ni sentis tia uh, ah, gravan contatto in pere della radio la radio essendo <clears throat> eh, vi devas confessi che por mi farigis eh, io tre interessa char dum quelca iaro che vi audis mi estis ne in la riceva flanco sed in la eh, activa producta flanco in la programma de Radio Havano Cubo en Esperanto el que mi havas etan eh, exemplo ci tie porque vi povo ascolti quio mal facile la homo in comunicitis per la radio ne, ne temas do mi, ni estis bon chance che ni bone ricevis la el centro de la dios eh svisio sed sed multa homo qui vi propolis ausculti la el centro de la dios habano ne havis la sama bonchato propolo ausculti ti tre stulte diras que mi devas havi eh, ah. novan, novan eh, parolilon. Io questo do, vi, vi conas es Windows. Windows estes la plei acha afero in la tuta mondo. Cai hiera mi auscultis, caro, dio, gine volas. simple ne volas fatigi, sed mi estas sufficie per sistema. Ca mi certas che mi audigus din a vi, se vi nestas pacienza, care tembes. Danko, signor Bill Gates. Cia paris... <laughs> Cia paris la saman charranada. Mi pensis che la Mendoza estis la prei facileu crucebra. Ah, se estis... tro malbona, tiene javos. Esta es grande fecayo, amigo. <laughs> Oh. ¿Qué más? ya es, es mamute cosa. Estas, estas simile que el fecal. Tiene mamute cosa. Ne, ne, mi, mi fara tio un tre buena palito de manchajo. <laughs> De, Se puso la proceso. Ah. Messica Congresso. Buone, buone, buone. Ascolto, ascoltivo tio della computiva, non è della... De, giusto, giusto tio mi, mi che può fare. Giusto tio mi che può fare. Documento. No, mi bedauras... Mi bedauras... Ah, Dios Brasil. Sì, la musica nella la le sulla strada sì. della centro. Lu no, eh mi devo confessi che ti ho sospetto mia e capa. Non sapere bene ci a parte. Hm? Non sapere. bene. Ne ne di ha eh, dici ti se di neodigias, dici schia. Vi povas eh vi povas esti la radio stazio vi povas. Jes, jes, temas pri tre malnova programo de la radio stazio ki mi parolas, jes. Se vi ha vasti un dia kontinuo, jes. Si tiene ne la la la sistema ci tie Mi si es que mi devas fai. Mi povas shagi la... Mi devas fai. Mi devas fai. Mi devas fai. Mi yeah. Just uh, a deal of you, GTA, hardware and sound, sound.

chiesto.

Sanam. Bueno, alia maniero eh adquiri la parola in lingua che il mia cara Enrico Didis es es che li chetis son vendo. Kai eh, ni eh, mal facile po vi savi son vendo in se ni po vi son vendo il de modella e della lingua. Kai oni po vi sakiri exemple eh tiu eh, de Polando do mi devas silentigi ĝin Ivo la pena kaj Ivo la pena kaj kaj juste juste tio mi volis dividi kun vi ĉar mi ĉi tie havas la vorton de Ivo la pena en kies salono mi estas ĉi tie kaj tion Enrico kaj mi la maljunuloj Prima lantum! Cio es es iguala pena? a pena estis la plei fama parolanto da historio de Esperanto li devenas el Croatio cae oni vidas che la croato estas tivi personoi cu plei boni el parolas Esperanton pro tio che ili ne bezonas lerni ainan novan sonon, ciui sonet de esperanto estas en la croata lingua. Pro tio, ca ili estis tre, tre bona parolanto en iu ain lingua, ne nur en, la, en esperanto, sed anca en la angla, en la croata, en la franca, li estis vera poligloto, ca vera eh, el parolanto. Che doni havis tiun un eh? cae anko la libro la texto cae ni legis kai audis kai clopodis imiti tiun maniero paroli kiel la pena cae es tre se vi se vi volas mi volas transdoni la son dosieron se iu volas mi povas transdoni la dosieron porque vi ascolto via computilo men ili esas haveble de de la nova comunicilo per cui mi parolos Tre tre bona libro. Retorico, tre tre bona libro. Ci ha fatto il libro Estis la alia e e dico ci vi fa secondo con precisione parte della della <laughs> Libro di Estis la alia a vero che mi vuole essere il figlio. Mi eh, ya habis a leer un libro kai el de la un libro per chi una naschige s'esperanto eh, esperantisto daure havas libron kaj esa iu un al, al libro eh, en esperanto ni multe lernis el libro ni eh, havis bonam bonan bibliotecon en la landa asocio ca eh, esas bone havi bibliotecon char comprenere el libro y esas e venis el exerlando ca el de UEA exemple es suficie multe ni ne povis aĉeti, sed tamen de la landa asocia biblioteko li ricevis kaj legis kaj interŝanĝis kaj eh, ankaŭ revuoj estis bona fonto por nia lingva kapablo. Do ni akiris multe lingua la lingva kapablo per legado de libroj kaj revuoj, kaj tio daŭras ancora. Eĉ se ni havas novajn komunikilojn, mi, mi montrus ke nur ili faciligas kiel oni povas havi la librojn, sed nenio povas anstatavi la spertigion, la clerigion, kion vi akiras per libro legado. Tio es es ne anstatavigebla, ne gravas kion multe da eh, nova etenicaje mi hau. Kaj fin fine, sed ne mal pli grave, helik posta correspondada. Ci vi comprenas che temas pri spri Helic Mi ne certa la vorton un Mi ne certa selico la posto estis la playbon bona sistema de de intercomunicado que tre tre rapida charpon oni povas sili de europa al Ameriko en quintago antawe oni besonis multege da monato por do e dico mi lo dice en insulo ne en continente kai en tiu insulo la ta, la letero al europa ya daulis plio monato kai al azio daulis plio du monato kai tiam vi havis eble kvar kvind kvardek au vindek korrespondanto de la tuta mondo se esis malfacile char esis tiom longe de kia mi sendis la leteron al signorino X-o en Latvio e poste mi ricevis leteron de signorino Upsilono in Cinio kai per kio ti ah ci havas infano di manzana chi è fatta spia manzana che poste venis e se smal facile cioè se ti un longe, ti un longe che mi devi attendi por ricevere rispondo se <laughs> ne riceva rispondo uh, Pauchance mi conservis mia in lettero ne nur la lettero in qui mi sendis qui mi ricevis sed anca ocim lettero in qui mi scrivis mi conservis copia Edum ni havas grandam fasquam, stiom granda, ca ni colpodas eh, iomete eh, trobi la plei bona in leteroi, cer mi volas eldoni tion. Mi volas montri al diunului, ciu multa elili, mi net cias, ciu cifie en oizico. Se vi disertas, che in Usono estas diunului ciu meniam scrivis letero. <laughs> neniam niam leteron, ili ne, ne havas ideon pri kio estas sendi leteron, atendi leteron in la posta. Do, mi, mi volas el doni tion. Eh, exemple, et in leteroi mi povas doc documenti, es iu, iu sinsekva historio, pri la disfalo de socialismo in orieta Europa. Mi havas, mi havas leteron de la homo in cui travivas tiun procesum, che è estremamente interesse che mi volas dare. Mi volas legit. Mi volas legit. <laughs> no, eh, tio estes antaue. Sed nun, kio ocasis nun? Nu, venis la now naudec, kai venis inter Ah, oh, tio estes la libro. La libro kio ni usis en tio tempo, libro kio ancora estas valida e la vivo de privat, de, de, emo, eh, vivo de Zamenhof de Emo Privat, la bona lingua de Clofinon, facto che fantasio de Maggiore de Bulto in Calpace al plena possello. Cetere, tiui du libroi en la agurio estas ege ege recomendinda libro por ciui qui seriose interesillas pri esperanto. Se vi ne legis ili, se vi ne uh, spertis ili, mi instigas vin trovi tiui libroi kai eclegi ili mi volas eh, racconti che antal du iaroi la congresso de Esperanto ocasis in Viena mio, cae mi visitis Viena mio, cae tie mi conatigis cun iuna vietnama uh, studento, cae li volis eh, lerni, lerni de Esperanto Mi accettis fatto che fantasio, la rugia libro, cae mi sendis gin al Viena mio. Cae nun, pere della reto, li diras cion li legis, cae cion li lernis, Esas ege, ege interesa libro. esa salida ali novaj, nun, ejemplo vojaĝo en eh, Esperanto-lando de Boris Cocker, se se nepre es un libro, que kompreneble, se estas vorto que vienen ne bien estas la praavo de la vortaroj, eh, que nun existas sur la reto. a li devis transporti tiun du kilograman brikon, sed nun ni havas portaro.net che vi può vostre facili havi la tutan poi vorta tre tre interessa a voi cai venis la tempo oh, tre rapide ne ne mi è venis alla fino tre rapide ne io sto ah Ah, tio, estas malbona. Vi ne volis montrit. Yes, it's pretty sharp. La visa mi nome è la visa Giulio di con as quelque homo diras eh Facebook o o visa Do mi nome è la visa Giulio. Essas mirinde, essas mirinde. Mi persone, mi devo dire che persone mine tre entusiasmas pri pri tiu kompanio char eh, eh, do tio estas la komerca reklamo ekzemple ke es tro da emixigio en en via privata vivo a eh, ekzemple vi laboras en lernejo kai kelke studento volas havi kontakton per de vizaĝlingo ne ne mi mia vizaĝlingo estas privata mi ne volas esti via amico. <laughs> ne eblas. Se tamen ili insistis, kai mi creis aparta conto. Na, nu, tio estas contra la legge de exactly. Vi ne raitas havi du conto. Kai ci faras. Ne, ne, ne, ne. Vi faras, se, se tio estas contra la, la regulo. Kai fin fine mi diris, no, ne, mi ne usas tion por la lenea feroi ni havas lenea reteion, cae punto fin. Sed esperanto, yes, en esperanto mi, mi usas, havas contacto con multa homoi, sed tamen mi preferas alienime. Quelca homo diras, ne, tio, esas la plei bona, ili volas habi eh, en contacto, cae tici, kio faras kio, do esas fama in homo exemple kiel Neil Blonstein for example yeah. exemple se mi conas lin ao uh, Keith Uber, en Finlandia, Finlando, people absolutamente absolute chi pace de la vivo de, de Keke en l'arte. Por mí es y otro. dicho vivo un poco. Vine Vine Gen, gen la homo kiu apartenas a la nova generacio mi estas mi ne ne ne vidu mi esas patro ne nova nova mi esas patro de dudek ses jarulo mia filo esas dudek ses jaro li ne havas conto? ne li ne mi usas tiu Kai eh, lia fianĉino ja havas conto. Kai se mi volas paroli mi mia filo mi devas <laughs> al paroli la fianĉinon porque si diro li ĉar li ne do que eu me preparo Que eu me preferas, me preferas Google Plus. Me estás Me podes dizer uh, que a tal uh, monato em nível de articolo pri la forpaso de la radio, la radio forpasis. Do multa e la radio centro de esperanto. Las mi paroli Enrico. Multa e la radio centro de esperanto. Io posio malapedes kai la play la play granda e lili estis eh, la el de Varsovio in Polonia kai bedarini il ne plu povis dauri en la maniero tradizia maniero anca estis la el de radio Spisa ki mi ascoltis so multa jare ne plu existas anca ne tiu de austrio kai de plu sed ki okazis ne estas ke malaperis esperanto el centro malaperas el sendo en ciu lingvoi char tiu maniero el sendi la radio forvelcas en ciu lingvoi ne estas afero de esperanto kia char ili estis anstataŭita de la reto nun se vi volas ausculti la sama en afero la sama en parolisto la sama en programo vi ili pere de la interreto multe pli clare, multe pli compreneble, kai de via oro, ki vi volas auskulti antau la radio estis ki la radio el sendis kai foi evidens vekiti de la dua matene por auskulti la radio nun ne nun vi havas ki vi volas auskulti ili estas tie kai exemple, tiu ci estas la pagio de china radio internacia suffice granda kai grava kai cum du tri profesiai radio panelistoi kai eh, sed ili estas presco nur per la rete. Ancora in te la grande e la diversa la un sola che ho ancora el sendas in esperanto estas sarà di qua. Essa sarà Kai mi dicias che un no. Estas jen, vi demandas kiu mi preferas. Mi anko preferas Skype. Skype estas eh, comunicilo kai en Skype oni povas comuniqui scribe cha chiti do, estis jam la unua matene kai mi estis eh, en apuda chambro de Ludovico Calazzino kai mi volis brui kai pro tio mi comence a scrivi con si kai diris vidu bidel mi volas eh, vi al parol la homen en la Mexica Congreso kai diris ah sed estas che eh, io che ora sta la congresso di Dio. Ne ne chi am la congresso o casos vi jam dormos. «Cai, protio, tio tio mi eh, postio tre mal laute sul bendigis ci han parlato. Mi vidos tio ci ci può saudare. civiles eh que dantao vi presco ne, ne posso ascolti scienze di inter parola sì e ci è in Svizzlando chi è di energi mi è di Mexico chi è di energi un anello ah. do la la elezzo in donita de de Skype è è che grande cioè vi posso avere parlato un uomo a uomo con un uomo in tutto il mondo se ili havas computilon, gi esas se paga por la por homo que havas aliron al areto, que es suficie bon valita. Eh, quelca organizajo in un havas considon pere pede de la reto, cae tio sparas multa mono, cia la homo ne plu supposeble ne plu devas veturi tio multa. Do, mi volas fini mia prelegon dirante che mi, che mi vidas, mi Eh, partoprenas la nova eh, per la socia reto vi credas que que i esas bona que ni havas vi havas multa en pli da chance que u ni havis exemple se vi volas legi libro en esperanto esas multe da texto sur la reto esas tiu proyecto Gutenberg esas multe da libro che vi povas havi per la reto tamen mi volas diri ir a fini che malgrado ci sia detto ne dio successos anstatawi la valoron de vi al vida comunicado de recta sempera interrelato inter la homo. me in tutta certa aspettivo ne grava schio da comunichilo e per computilo e cai tridimensia e bildo e uh, ah, e sono e vi posavi ne dio povas anstatawi la la chesto de homo in la sa su la sama tablo di mangia scune di parola di danzas ni amindumas ni latas homo Por tio vi havas pasporta servo ancora sana e bona ca i funzianta mi usi en en du de du lando de la mondo che mi gasti ci sperantisto Cayo la la libro que colectillas la liston de activulo de Universal Esperanto Socio. Se vi ne estas membro, mi instigas vin membrigi al ambaŭ tiuj organizaĵoj eh, dabrigi la paroladon kaj per de la sociaj retoj kaj senpere.